mwaramutse cyangwa imyiriwe mwebwe muteza abiri ibiganiro bya hadiyo isanganiro kaze muri cya kiganiro mukunda mukenyezi seruka kiba yagira ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi gutsinda ubwoba bagatangura kwiyungunganya nibyo byafashije abakenyezi bo muri komine mabanda intara ya makamba maze bakora urudandaza ndengambibe mu kiganiro mukenyezi seruka cuno munsi rero turabira hamwe ukuntu abo bakenyezi bageze kuri iyo ntambwe ahubwo rudandaza rubashikanye bagereranije naho bari bari imbere yo guhabwa inyigisho n'urunani rw'amashirahamwe ku bijyanye n'ubwo rudandaza abajeje intwaro bo bayifata gute mbehoho babunganira gute ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye guca nino muri kino kiganiro kiremeshejwe nanjye Jerome Hakizimana nongeye kubaha ikaze mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye bamwe muri abo bakenyezi bakora urwo rudandaza ndengambibe bo muri komine mabanda intara ya makamba ari nabo bagiye gutangura iki kiganiro baratubwira icyatumye biyumvira gutanga urwo rudandaza ahanini bavuga ko ari kubw'inyigisho bahawe n'urunani rw'amashyirahamwe babakarihiriza ubwenge ku bijyanye n'ingene urwo rudandaza ndengambibe rukogwa duhere kuri niyo gushima Evelyn we ashima ukuntu yamenyeye kwitunganiriza umwanya neza kuva dutanguye kuronka izi nyigisho twararonse ubumenyi bwinshi baratwigishije byinshi tutari tuzi twarabitahuye yego ibyo twarabirosemo ubumenyi cyane ahubwo twotera akama bigeme n'abakenyezi batuba bazi gukora urudandazwa nk'uru kuko nk'akarorero abakenyezi dukora urudandazwa hariho nk'ibintu bimwe bimwe twasanze twihenda ko ku bijyanye n'urudandazwa twakora ugasanga nk'amahera turayanyegeza ntitubwire umuryango ukuntu biko biragenda nta yandi mahera dusubira kugira nte dusubira rimwe mugabahanaho urumva tuguma tubandanya tubona inyungu mbese ndayihebura olive we byamugendeye gute yabitanguye gute ashitse hehe yewe n'ukuri uko iri shyirahamwe ryatwigishije byinshi ryatwigishije kudukebura kandi n'imyifato myiza mu ngo zacyo. kandi twareretse abari mu iri shyirahamwe gufatana mu nda kandi byaratweretse n'urukundo n'ababanyi bariyumvira ati mbe kabasha ujya muntu uko afise urufaso ni uko yagwigishijwe bande uru mwaratwigishije neza ubu mwaratweretse abafaso abagabo bacu baraduha urufasoni cyane kubera mwabigishije imigambi y'ukubahana mu ngo zacu kandi mwarabigishije ingene abana twobarera neza mu rugero ruhagije kandi inyifato y'abana bacu baragarukanye kubona basanga ubumwe bwa bwacwe bw'abagabo n'abagore ingene dufatanye mu nda kare zari injyane waramubaza ati mpagatayaka yarakwishyura nabi kubera mwatweretse kuguranana ni ukuri biradufashije cyane kandi turubahana cyane ni ukuri nta byinshi mfise mfise urukundo ntangere no kubona mwebwe muguma muri hafi yacu kutwereka indero nziza hanyuma n'imitayi yacu kuyibungabunga neza biradufashije akamaro kanini umwana ntakibura ikaramu umwana ntakibura ikaye ekana n'impagaritse izidoni avuga ko kimwe mu byo yateyemo intambwe ari ukumenya gukoresha amahera yiwe neza mu rudandaza ndengambibe ariko byose akemeza ko abikesha izo nyigisho yahawe n'urunani rw'amashyirahamwe hari ikintu nungutse rwose jewe mu bisanzwe kare nk’amahera, amahera ubwo sinabona ukuntu nayakoresha nasanga yampfuyeko kandi rero n'uwo twubakanye akabona ngenda ngaruka mugabo sinashima kumutomokera ngo namubwire ngo jewe ngo nkora ibi ugasanga niyonge ugasanga zibaye induru mugabo ubu ngo basigaye bashira ahabona ibijyanye n'urudandaza rwabo kumwe n'abatware babo bakabija inama n'ingingo aricyo baronse ari cyagenze nabi aricyo bungutse byose bakabiganira ko ngo ibituma batera imbere mu butunzi ni ukuri byaramfashije cyane na cyane cyane kuba twubakanye ubu hoho urudandazwa rwanjye ndarukora atangorane kandi tukumvikana ibijyanye naho no kuguranana naratoye ingurane ndayitoye mu bisanzwe ndandaza ibintu nk'iby'ibirato impuzu ndatora ingurane rero ndayakoresha njyewe mbona ibintu bimeze neza kwe mwaragize neza kudufasha hari ibintu byinshi mugenda muratwigisha nanjye kandi bituma nanjye urudandazwa rwanjye ndarukora neza namba noba ngiye kurangura nkazana ibyo bintu bigashira nkaza bwije nta ngorane kuko ubu yarize yaratahuye akazana isekera akaza kwegura umuzigo nzanye icyo rero ragishimira imana ko hari ikintu cyiyongeyemo mukenyezi seruka kuri wewe udufatiye mu mva heno mu njahe nkwibutse ku kiganiro ari mukenyezi seruka tukaba turi ko turabira hamwe ukuntu abakenyezi bakora urudandaza ndengambibe bo muri komine mabanda intara ya makamba bageze kuri iyo ntambwe aho urwo rudandaza rubashikanye ugereranije n'aho bari bari imbere yo guhabwa inyigisho n'urunani rw'amashyirahamwe ku bijyanye n'urwo rudandaza nimpagaritse Izidoni yongera agashikiriza ko bahamenyeye amategeko agenga urwo rudandaza ndengambibe gutyo amakosa yo kujabuka mu binywabi n'ingaruka mbi bijyanye baboneraho kuyirinda kujabuka imbibe iki byo kujabuka imbibe ni ukuri cyaratwigishije cyane ubu tujabutse tujabuka neza kandi tukavugana neza ibidandazwa byacu tukabizana neza kubera dushyitse na kuri oberi turavugana neza bakadupimira umuzigo wacu neza ncewe ikintu ndangura ndangura ikintu cy'imboga isamaki cyangwa indagara ndazikura muri Tanzania ndazizana iwacu mu burundi ni ukuri turabizana neza kandi mwaratweretse neza emwe tuvugana neza ibintu byacu tukabizana neza uburongo ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya makamba we abona ko kugira ngo abakenyezi bashike kuri iyo ntambwe ari uko leta yabanje gutuza amabakorerwa abakenyezi n'abigeme niyo nsaba donavine agasaba n'abandi bakenyezi bagisigaye inyuma kubyaza umusaruro uwo mwitwarariko wa leta mu kwiyungunganya mu iterambere turashima ingingo ya leta yo gutuza burundu amabi ashingiye ku gitsina cyane cyane ayakorerwa abakenyezi n'abigeme turasabye abakenyezi ko umwitwarariko wa leta twawubyaza ibikorwa by'iterambere umukuru w'igihugu cyacu niwe atubwira ati umunwa wose uronga icyo kurya umufuko wose ugira amafaranga umuhinga mu byo kwiteza imbere biciye mu migambi rama ahanura abakenyezi kutagira umutaha intambamyi kuko ngo ayo umuntu yoba afise yose ngo arashobora kuyiyungunganyamwo bisanzwe umuco ukwiyungunganya ni inyifato nshyashya umuntu ari bugire mu ntumbero yo kwiteza imbere kuko turavuga tuti rimwe na rimwe ubukene bw'umuntu bujya buba mu mutwe rero iyo umuntu amaze kugira umuco ukwingunganya ni ukuvuga ngo bimutera kugira inyifato runtu maze akaba umuntu twita yuzuye iyo umuntu yuzuye agendera ubuntu ni umuntu azi icyo ari azi icyo afise azi icyo ashoboye azi icyo ashaka maze akora icyo ashoboye kugira ngo ashaka rero duhamagarira abakenyezi kugira ngo bwa mbere muri iyo nyifato runtu ibahindura bakamenya yuko ibyo bafita ari byinshi kandi bihanyegejwemo amabanga akomeye y'akazoza kugira ngo babibyaze nk'umusaruro kuko rimwe na rimwe um, eh, umuntu arabaho atuka itunga ry'iwe afita ngo nawe uzi umutaye ugasanga afise ibihumbi icumi mirongo mirongo itatu akabona yuko atakazoza karimwo rero twe bwa mbere turabigisha akabereka icyo ari cyo eh, uwo muco wo guhindura inyifato umuco wo kugira inyifato runtu umuco wo kugira ubatera kuba umuntu yuzuye ibyo rero tumaze kubitunganya tuba duhegeje kugira kurema umuntu mushasha azi ko muzoronka ayandi akuyabyaruza umusaruro mu ntwaro mu ntara ya Makamba Buramatari Françoise ngo zirazana atera intege mwene abo bakenyezi batsinze ubwoba bakaba bakora urudandaza ndengambibe abahamagarira ariko kubandanya baje inama n'ingingo n'abanega babo muri urwo rudandaze kambere no mu buzima bwabo bwa misi yose umwe wese yohindura ingendo mu byo akora kugira twironkere umusesekara w'aya mahoro tubayemo maze mu gukora ibikorwa by'iterambere rya twese mpamagariye abakenyezi bagenzanje kujya mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere maze ingo zacu n'imiryango yacu intara yacu nziza ya’makamba, makamba ibe icyirori mu gihugu ku banera bacu na basaza bacu tubasabye yuko mudufata mu mugongo muri byose muri ibyo bikorwa by'iterambere tuzaba turimo kandi murazi yuko kuja inama n'ingingo ari byo biranga iterambere ry'urugo nk'uko abakurambere bavuga ati ibigira inama bigira imana ni no kuri iryo jwi rya buramatari francoise ngo zirazana turangirije ko ikiganiro umukenyezi seruka cuno munsi twariko turabira hamwe ukuntu bamwe mu bakenyezi bo muri komine mabanda intara ya makamba bakora urudandaza ndengambibe bageze kuri iyo ntambwe ahubwo rudandaza rubashikanye bagereranije n'aho bari bari imbere yo guhabwa inyigisho n'urunani rw'amashirahamwe ku bijyanye n'urwo rudandaza inyungu byabagiriye mu miryango yabo eka mbere no mu gihugu ndabashimira batanze ibyiyumviro byabo bose muri iki kiganiro mwakoze namwe ariko muracumviriza Jerome Hakizimana nari kiremesheje nkaba ndabikibanuye mubandanye mukurikira ibiganiro bya Radio Isanganiro na Gahwane Mukenyezi seruka Eh ivyari magera byarageruye Mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Isanganiro